بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب درس دیوم از کتاب طلاق و در درس دیوم هستیم در باب طلاق طلاق یعنی جدا شدن و جدایی بین زن و شوهر اول بشک طلاق عکسی از کلمه اطلاق گرفته است یعنی آزاد کردن و دور کردن و خالی کردن و به شک مقصود از نکاح این دوام و بردوامی و استقرار و دائمی و همیشگی هست مگر در حالت هایی که امکان نداشته باشه دوام دادن زندگی با هم پس شریعت اسلامی در حالت های مخصوص در حالت های ضرورت اجازه داده است طلاق کردن را ولیکن به شرطاش اصل در زنگیری زن شوهری باید نیت همی باشه که دائمی همیشگی اصل همینه زیرا الله سبحانه و تعالی همون عقدی که در بین زن شوهر صادر می شود الله سبحانه و تعالی او را میثاق غلیظ پیمان و عهدی رابطه استوار و مستحکم نامید الله میگد چگونه آنها را سر میتیه در حالی که واخذنا منکم میثاقا غلیظا در حالی که از شما پیمانی عهدی سخت و استوار گرفتند نکاح این عقدی و پیمان و عهد وعده خیلی سخت است رابطه با قوت است که نباید انسان با کمترین چیز این رابطه را قطع کنه و این علاقه را باطل بسازه و به شک چون گفتیم در باب طلاق هستیم لیکن طلاق هم احتیاج به تقوا داره سوره ای که به نام طلاق هست الله سبحانه تعالی بارها بار بالای بار بارها امر میکنه به تقوا که الله میگوید در باب باب تقوا يا أيها النبي تربو بالطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم والله قال ومن يتعدى حدود الله وتلك حدود الله اللهم قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه خاطر همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتن لا يفرق مؤمن مؤمنه مردی مؤمن زن مؤمنه را بد نبینه سخت بد دیدنیه که سرش به طلاق شوه خلاص شوه زیرا فین کره منه خلقا رضی منها آخر یا اخلاقش بد دید دیگریش دوست میداره یک حدیث است اگرچه ضعیفه ولی که معنیش صحیح است که گویا حدیث ضعیفه گویا پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم گفتن ان ابغض الحلال عند الله الطلاق بدترینی طلاق در بدترین حلال مبغوض بدترینی بد میدیدگی ترینی حلال در نزد الله تقوا هست طلاق است بدترین چیزی که الله بد میبینه از چیزهایی که حلال این طلاق است. زیرا طلاق به خیلی بدی ها داره ضررش به همه های در طلاق خیر نیست مگر در حالات مخصوصه در طلاق خیر نیست مگر در حالتهایی مخصوصه از روی ضرورت دو ضرر وقتی که امکان نداره زندگی پس این ضرر طلاق رو اختیار میکنی و جدا میشوی حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لیس منا من خبب امراه على زوجها از ما نیست انسانی که زن را به نسبت شوهرش بد میکنه تا اینکه او را سر بته یعنی از ما حساب نمیشه از امت محمدی نیست کسی که کوشش میکنه زن شوهر از هم جدا کنه این شیطانی هست در صورت انسان که میخواه زنها را از شوهرهاش یا شوهرها از زنها جدا کنه حتی دو زنه ها را پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن لا تسأل المرأة طلاق اختيا لتستفرغ صفحتها فإنها لها ما فانما لها ما قدر لها گفتن زن یکم یا دیوم گفتن طلاق خواهرش نخواه یعنی مثلا یکم دیوم را بگه سربت دیمگی تا یا که عکس دیمگی بگه کما سربت تا اینکه جو مکانتی او را بگیره پیامبر گفتن نکنه این کارا من کردن که زن یکم یا دیم عکس یک دیگر وسوسه کنه تا اینکه شوهرش از او خلاص تا اینکه جو را بگیره زیرا گفتن فانما لها ما قدر لها همون چیزی که مقدر است براش خواهد زن یکم خود امام تقدیرش دیگه چه میگیرم علا کل حال این خیلی مسئله سختی هست مسئله طلاق بعضی ها این چیز را بازیچه فهمیدگی هستند خاصتا جوان های حاضره و خواه بچه ها باشه جوان ها پسر جوان ها که نه طلاق میدن نه نکاح بر کمترین چیز طلاق میکنن اگر رفتو خوراکی ساز نپخت طلاقی اگر رفتو خانه برآمدید طلاقی اگر رفتو اتوگ نکردی طلاقی پس به فتوه گفته میگردن بسیار طلاق ها از روی جهل و بیسوادی از روی صفاحت و احمقی همی بچه های مثلا یا دخترها یک کار شد نشد سرم بده طلاق کن که طلاق که طلاق که بده در خانه ای که انسان ولی مشیده زندگی شانه چند بار طلاق طلب کنه همه کارشو خوردن به طلاق نخوردن به طلاق رفتن به طلاق رفتن به طلاق یعنی همه چیز ده خیلی بده در حقیقت حرامه ولی میگه محکم طلاق باید ها پیش از زنگیری باید احکام طلاق بدانند که خیلی مسئله خطرناک طلاق بازی چه نیست طلاق نیست که در کخنی استفادهش بری در مثلا پختن نپختنش در تازه کردن نکردنش در از خانه برآمدن نبرآمدنش طلاق برای این نیست طلاق برای این نیست به خاطر همین طلاق حال میگویم مرد تنها طلاق کرده میتونه برای که گویا عقل زیادتر داره خب به خاطر که عقلی زیادتر داره بله، به خاطر همین شریعت اسلامی اجازت ندادن که طلاق واقع شود در بین زن شوهر مگر در حالتهای ضرورت مگر در حالتهای ضرورت حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن هر زنی که از شوهرش طلاق به عذر شرعی طلب میکنه بوی جنت ها دیرونه نمیکنه بوی جنت ها دیرونه نمیکنه هر زنی که طلاق به یک سبب شرعی به یک سبب طلاق طلب میگه طلاق که میگه پس حرام است برای اوی بوی جنت سبحان الله بله بخاطر همین خیلی مسئله طلاق خیلی مسئله سختی هست متاسفانه بعضی ها اهمیتی نمیتین بله بخاطر خاطر همین خانه هاشون چپا میشوند خانه هاشون ویران میشوند انسان مسلمان باید در حقیقت تابع قرآن و سنت باشه و های میگفتگیش هم در حقیقت در باب تقوا در باب طلاق انسان باید خیلی الله سبحانه تعالی تقوا کنه و این کلمه را در هر جا استفاده نبره خب اکنون مسئله ما مسئله طلاق است به شک یعنی همه همه با چشم سر میبینه چقدر ضررها داره همین طلاق ده طلاق خیلی در حقیقت کلمه بده مگر در حالتهای مخصوصه یعنی مثلا هم برای نسبت شوهرش یعنی مثلا نسبت مرد مردی طلاق کرد هیچ وقت مثلا تاج در تاری سرش تاجی تیلایی نمیگذارن آخه شاید همون مادرش یا برادرش یا پدرش یا کسی دیگری وسوسش کرد طلاق کرد زن شده وسوسش میگه که زن تسر بده اول که سرش از سر داد و دیگه آدم شیطان نمیوی و دیگه عذاب خیلی ستاقه میکشه به خاطر خیلی مسئله بده بعضی ها زوق و خواهیشان جدا کردن بین زن و شوهرها هست و زن هم میخه همون مادرش که یا که پدرش که مثلا میگه ای شوهر جدا شه جدا شه جدا شه جدا که شد ای خانه سرش میکنه ای خانه سرش میکنه یا هم اکاو دادرش که مجبورش کرد که ای ای یزنا ببرا ای نش میبره یا پس در در کوچه میمونه از یزنش میبره در کوچه میمونه از کدام اکاو دادر هست مثلا که اپاهاش یا خواهرهاش در خانه به تنه زنی خرانده پوشانه مثلا باید دخترها زنها خاصتا در جامعه ما پس باید پیش ای که طلاق بگیره باید خیلی فکر کنه که خیلی سختی ها داره هم برای نگاه کنه طلاق بحر داره هم بخدی زن که کسی او را گنجایش نداره نه پدرش نه مادرش نه به نسبت شوهرم بده کسی پروش هم نداره او در وسوسه کردن بسیار وسوسه میکردی یکی سر که بدی بعد دیگه سرت میدونه خودت میداری خب و همچنین نسبت فرزند ها وای به حال فرزند فرزندها بی پدر می شوند گویا بی مادر می شوند در این زمان ما هایی که در بین پدر و مادر کلان شدگن آدابشون کمای چی جایی که یا پدر یا مادر نباشه سبحان الله بسیار بده برخ مسئله طلاق دا تاکید میکنیم باز تاکید میکنیم باز تاکید میکنیم تا اینکه در جوان ها را معلوم شوه مسئله را که از شریعت نگیرن این احکام از کجا میگیرن یعنی شریعت از احکام نگیرن مگر در مکتب یا در ره رو میگیرن خب خلاصه کلام مسئله طلاق خیلی ضرر ها داره برای فرزندها فرزندها یتیم میشوه در حقیقت خب به شک که بعضی فرزندها اگرچه پدر و مادر دارن یتیمانو از تربیه از تربیه و تعلیم یتیمن ولی که اگر رفت یک جدا شد پس حال خیلی بده ولی قدر زنهایی که هازی شهر زاق دارن که بشو باشن اینها باید فکر کنن که در جامعه چقدر به قدر میشوند چقدر مردم تنش میزنه چقدر چه های بد اونها را با چشم بد نگاه میکنه اوی باید خیلی شنو که باید زنها پیش که طلاق بگیرن آینده فکر باشن آینده شنو فکر کنن یعنی مثلا دخانه خانه کی میسته سبحان الله العیاذ بالله بسیاری از زنهایی که فاحشه شده به خاطر وقتی از خانه شوهر رانده میشوه یعنی طلاق میگیرن به زوری مثلا با واهمگی طلاق میگیرن و خانه پدر در جا میوه، در خانه پدر در خانه بابا در خانه برادر جا نیست به اگر خودی برادرم بخواه زنی برادر نمیخواه مثلا بله بخاطر بشار مثلا مسئله چی هست؟ مسئله خطرناکه مسئله طلاق برای اون کسایی که میخوان طلاق کنن باید هفتاد بار فکر کنن خیلی فکر کنن تا اینکه طلاق ندهن برای انسان باید صبر کنه تحمل کنه از زن شوهرش همون زنی که از شوهرش بعضی خطاها را یا بعضی از بد اخلاقی هاش تحمل نمیکنه پس حتما در خانه کلینشان یعنی در خانه کش یاد و درش سختی هایی را باید تحمل کنه سختی هایی را درسته برادرت دوستت میداره مثلا اکد یاد و ای زن ولی که زن مثلا برادر یا اکد قطی زنش آرومه ولی تو مثلا اگرچه از جهت نفقه تأمین تم که کنه لیکن انسان چی زن باشه میلی به شوهر داره چی مرد باشه میلی به زن داره یعنی اگر هزار بکنه این که مثلا جوگه گرم نیست خب به هر حال مقصود از این تشویق در این کار است که نباید ها از ها جدا شوند نباید ها از زن ها جدا شوند برای در جامعه خیلی بدی ها داره باز میگویم همه شاید همه بدی باید شاید در فرزنده باشه سبحان الله فرزنده شاید این زن شوهر کنه و این مرد شاید زن بگیره پس وای به حال کی وای به حال فرزندا به خاطر همین انسان نباید زنش سرتیه به خاطر حتی به خاطر فرزنداش و خلاقه فرزنداش فرزند کی تحمل میکنه نه تغویش نه امکیش نه امش نه خالش شک نیست در زمانی سختی و دشواری فی خلا از فرزندای خود بزوری جسته بر ما رفته هستند چه جای و مثلا مقصود من نیست که جیان ها باید احترام کرده نشوند نه من جامعه را گفته ایستادم که حال مردم همیه صدق و راستگویی خوبه باید صراحتا سخن بگه خاصتا مثلا دعوتگر باید صریح باشه صراحتا بگه مثلا نمیگم که ها را دوست نداره یا که ها دوست داشته نمیشه نه بلکه همین واقعه را میگم درسته یا و دوم احترامش بکنه ولیکن ماه سوم و چهارم یا سال یکم و دوم پس میبینی که جداکنی ها سر میشه میبینی مثلا برای فرزندای خچه شکلات میاره مثلا یا شیرینی و فرزندی را نمیاره مثلا هر حال دنیا معلومه دنیا معلومه به خاطر همین پیش از اینکه زنهایی که میخوان از شوهرهاشون جدا شوه یکم دیوم یا شوهرهایی که میخوان زنهاشون جدا سر بتن و اخشو فکر کنه با کی میمونی با کی میمونی زن شاید سبب شوه که فاحشه شوه مثلا یا سبب شوه سبحان الله یعنی تخیل زنی را که محبوب بود و معشوق بود و دوستش داشتی و وعده های زیادش کردی و بالاخره دنیم راه میپرته ای نامرد مثلا مگر خیر در حالتی که در حقیقت امکان نداشته باشه زندگی پس طلاق خلاصه برای قدر ما احکام فقهی در باب طلاق هم میگیریم تا اینکه مسئله جای خودش بگیره مثلا تا اینکه جای خودش بگیره مسئله ها معلوم شوه باید بعضی انسان ها را به ساده گپ زدن طلاق نکه بگوی خیال میکنه شوخیش داری لیکن باید سخت گفته شوه که مثلا پک چیکار میکنی یعنی مثلا برنج عذاب زن گرفتی مثلا در خنکی های رسیه کار کرده با امروز که زندار شدی و اوقات گرم یافتی مسجدی مگر سر میدی بو میره درسه میگردی مثلا باید مردها هوشیار باشن نباید ایتا ساده عقل و کم عقل نباید باشه خب بشه این احکام شریعت همینه احکام شریعت همینه که انسان رو به طلاق نآره مگر در حالات خیلی ضرورتی بسیار آدم ها همایی که طلاق کردگن 99 از 9 درصدش پشیمونه 99 در 9 از صدش پشیمونه برای قضا فتوا میپرسه که چیکار کنم میگه چند بار میگه هفت بار طلاق کردم خب دیگه هیچ ماندگی نیست آخه هفت بار طلاق کرده باشی دیگه چی میخوای یعنی تو در همه کار طلاق استفاده بری مولا چی عیب داره دیگه که فتوا نتا حقیقت فتوا نداری مثلا خب علی کل حال مسائل شریعت چه نیست چه نکاح باشه چی طلاق پس باید چی جای خچه بگیره این صلاحیت هایی هست که مردم با دوناتر از من در بابی چقدر زن های بیوه رنج عذاب بکشن یا چقدر مرد های بیزن در حالت بدن یا عزیزی زیدا کار شده فاسق شده رفته گل اب بعضی در 40 و 50 رفته سال یک نسل خوبی نداره از فرزند شاید سی چور برزن گیرده است از بد اخلاقی خلاصه کلام همه این ها بالای تاکید همین است که طلاق دادن جایز نیست مگر در حالت های مخصوصه و الله میگه و عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا و ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله میگه بازن ها زندگی خوب کنه اگر شما این زنها را بد دیده یا مثلا بعضی اخلاق شد بعضی شد الله میگه فعسا ان تکرو شیئا شاید بعد ببینید چیزی را که الله در او خیری بسیاری را قرار میده میشه همینه امروز بعد ببینی پگه دوست میداری امروز ناخوبی پگه خوب و زندگی به شک به پستی و بلندی و زندگی حتی در دنیای ما در بین انسان ها خودشان انسانی که بخواه یار و دوستی به عیب بیابه پس به دوست میمونه چی جای بین زن شوهر که طولانی روزهای طولانی با هم هستن یا سالهای طولانی با هم هستن انسان در حقیقت در باب طلاق باید خیلی صبور باشه صبر کننده باید خیلی تعمل به فکر کار کنه نه اینکه طلاق کردم نه طلاق این نیست که بگوی زن مزرع برسانه نه فرزند فکر که طلاق این نیست که بگوی که مثلا انتقام بگیرم طلاق دادن جای انتقام گیری نیست آخه تو مثلا در معرکه بازی دی دشمن ندار آمده بودی تا اینکه دشمن تا شکست بدی بلکه در آمدی به یک مهر و محبت و یک دوستی تا اینکه علاقه زندگی را با هم جور بکنی خوب بسازی خب اکنون مسئله طلاق هست مسئله طلاق هم دانستانش در این زمان یک از واجبات شده است از مردم بسیار استفاده بریشه چون که گفته بودیم انسان در جایز نیست که به مسئله و چیز رو بیاره مثلا کار انجام بده مگر باید حکم شریعت بدونه پیش از اینکه داری مفتی ها را تختق میکنی اول فکر که اول احکام شریعت بدون که کار میکردگی درست یا نه الباب الرابع في الطلاق هو كنون باب چهارم در باب طلاق است مجد وفيه مسائل المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته أكنون معناه چه طلاق چه معنى داره والدليل هاي جائز بودن طلاق وحكمت از طلاق چیست يعني مثلا شي حكمه تهضر داره طلاق حكمه تهضر بلي خو بله مؤلف میگوید تعريف الطلاق الطلاق لغه التخليه طلاق ده لغت بمعنى خالي خالی کردن تخليه طلاق مصدر هست از کلمه طلق يطلق تطلیقا و طلاقا الطلاق عکس تقیید هست طلاق به تقييد تقیید به بستن بستنی پایه پابندی بستنی پای یه تقیید میگه تقیید یعنی بستن عکسش طلاق است یعنی آزاد کردن هوی کردن میگوین طلاقت طلاقت الناقه اذا سرحت حيث شاءت عرب میگه طلاقت الناقه یعنی اذا سرحت وقتی شطور هر جایی که خواست چرید ایره میگن طلاقت الناقه سرحت یعنی هر جایی چرید و گشت خب معلوم خب این در لغت است طلاق یعنی آزاد کردن رها کردن خوی دادن و شرعا طلاق حل عقد نکاح او بعضه حل یعنی کشادنی کشادنی بند نکاح رسمان نکاح او بعضه یا اینکه بعض نکاح خوی کردن حل عقد نکاح یعنی پلی خوی کردن بس رسمان و بند نکاح اوی کردن کشادن ای در طلاق با این می شود که جدا گه پالی او بعضی ای در طلاق رجعی که نوع جدا گه است و فقط موقتا یک تا ایدش برامده نه حالی از شوهرشه خب خلاصه <clears throat> شرعا یعنی عقد نکاح از بین بردن معلومه طلاق چی هست طلاق نیست کردن نابود ساختن عقدی زن و شوهری که در بین زن شوهر بود با لفظ های مخصوصه خب مؤلف میگه ما یصح طلاق اگه طلاق کی صحیح هست طلاق کی بکنه صحیح هست طلاق کی میتونه کده کی طلاق واقع میشوه میگه یصح ايقاع طلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله او من وكيله طلاق صحیح میشوه از شوهر طلاق کی دست شوهر ده طلاق در دستی شوهره الله سبحانه وتعالى تعالی طلاق را برای شوهر قرار است که الله میگه يا ايها الذين آمنوا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوا مردها را امر کرد الله كي زنها را اگر طلاق کرده خب معلومه طلاق داده است مرد به شک به خاطر که مرد مرد جنسی مرد اصلی مرد نه همه مردها خب جنسی مرد اصلی مرد تر از زنه با عقل عقلتره با صبر صبرتر است زیرا اگر طلاق در دست زن ها میشد شاید یه مهم پوید زن شوهری یا یه هفته يصح ايقاع طلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله نیک طلاق صحیح میشه از کی از شوهر شوهر میتونه طلاق کنه اصل طلاق دست شوهره شوهری که البالغ با بلاغت رسیدگی هست شوهر مگر در حالت مخصوص قاضی حق داره طلاق کنه یکی اصل کیه در دنیا طلاق میدادگی شوهر طاقه پدر شوهر چی اصلا حق نداره پدر زن چی اصلا یک کسی که طلاق میکنه این شوهره خب اگر رفت شوهر یک حالت دیگر هست که میگن قاضیات یا مفتیات بعد طلاق میکنه در حالتی که شوهر سرکشی کنه مثلا اینو خب طلاق اصل طلاق دهنده اصل طلاق در دست شوهره خب میگه طلاق صحیح میشوه از شوهری که بالغ هست معلومش از غیر شوهر طلاق صحیح نمیشوه البالغ یعنی به بلاغت رسیدگی العاقل یعنی عاقل با عقل باشه الممیز یعنی جدا کننده یعنی کودکی اگر تو با رسیدگی عاقل باشه ممیز یعنی جدا و او المختاری با اختیار خودش از همون کسی که عقل داره اختیار داره اما اگر مختار عکسش مکرهه برای میگه او من وکیل یا اینکی؟ طلاق از شو خود شوهر میکنه یا وکیل شوهر وکیلش یعنی کسی که نویبش میکنه نشینش میکنه مثلا کسی میگه برا زنی مرا سر بده مثلا کسی باشه پداش کسی هست نیست مهم مسلمانی دیگری میگه زنی مرا وکالتا طلاق نکاح هم به وکیلی صحیح هست پیامبر صلی الله علیه و آله بعضی زنهاش به وکالتا گرفت یعنی کسی وکیل گرفت که برای نکاح کرده فلانی در نکاح ما بوداست یا اینکه طلاق هم همچنین طلاق هم به چی به وکالت صحیح هست یعنی مثلا کسی میگه زنی من سر بوده گفتم همین امر میتشه مثلا همین اجازت هم. نوعی بو جای نشین میشه سر میته فقط یا حق یا طلاق کردن حق داره تمام خب انا میگه که خیلی که باشه طلاق کی واقع نمیشه و میگه فلا یقع طلاق غیر الزوجی طلاق غیر شوهر صحیح نیست هزار بار طلاق اگر پدر شوهر طلاق بچش زنش زنی بچش طلاق نمیشه برام قدر حضرت عبدالله ابن عمر وقتی طلاق کردن حضرت عمر پیش پیامبر رفت مثلا کی مثلا چی شد چی نکرد بلکه خب طلاق واقع نمی از غیر شوهر ولا صبی همچنین طلاق کودک هم ثابت نمیشه شود کودکی که مثلا زن دادنش مثلا صحیح طلاق برای میدان صحیح نکاح ولی نکاح صحیح بنابر نه که کودک طلاق بته نکاح صحیح نمیشه طلاقش واقع نمیشه لیکن ولیش ولی کودک مثلا پدرش یا که نگهبانش او طلاق نمیشه ولی المجنون و همچنین طلاق دیوانه هم واقع نمیشه نکاح دیوانه هم صحیح نیست اگه جو شد ولد مجنون آدمی دیوانه زنش صد مثلا طلاق نمیشه اگر هفته اول خی نکاح کرده باشه و همچنین مجنون همچنین در داخل است انسانی که معتوه است یعنی آدم بی عقل و همچنین انسانی که موسویس است انسان موسویس خیال میکنه زنش سر داده است هم در حکمی کم عقل های بینه بخاطر همین طلاقش واقع نمیشه ولا سکران سکران آدمی مست میگن انسان پیان خب جمهور علم ها میگه واقع میشه لیکن مؤلف گفته است که طلاق پیان آدمی مست واقع نمی شود واقع نمی شود قول این مؤلف لیکن جمهور علم ها میگوین که واقع می شود و بعض علم ها میگن سکران دخیله سکران یعنی پیانی که اصلا عقل نداره از سرش چی ای دانش چی میبره خیلی طلاقش واقع نمیشه لیکن پیانی که میدونه دانش چی بر اومده ایستاده میگوین اگر رفت تو پیانیش به عذر باشه مستیش ده مثلا خیال ایره خطا مثلا ندونسته عرق خود پیوم شد یا دارو خورد که مست شد و زنش سر داد یعنی عذر نمیدونسته یا مجبوری عرق دادن و بعد این زنش سر داد این واقع نمیشه خب میگه اگر رفت بی عذر عرق خورده باشه ای مستیشه در حالت طلاقش واقع میشه ولا المکره همچنین طلاق مکره آدمی که مجبور شده گی است طلاق یا واقع نمیشه مجبوران در پیشش میاد فرزند سر اگر نباشم بکشیم مثلا خب مکره هم طلاقش واقع نمیشه مگر خلاف حنفی و حنفی میگن طلاق مکره واقع میشه و حنفی میگن مثلا لیکن جمهور عالم ها میگن طلاق مکره واقع نمیشه و همین قول جمهور صحیح هست زیرا الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه رفع القلم عن سه نفر قلم برداشته شده است یکی و مستکر علی اون سره کی مجبور شدن مجبوری را نکاح طلاق شو نکاح هم صحیح نمیشه طلاق واقع نمیشه الله میگه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره مگر کسی که مکره شود یعنی وقتی آدم گپی کفری را شرک مجب... مجبورانه بگن اگر یعنی مثلا مجبورش کنه که بگو مکرهش کنه اجبارش کنن پس کفری نمیشه طلاقش به طریق قول واقع نمیشه ولا المکره مکره هم طلاقش واقع نمیشه مگر مجبورش کنن به حق به این معنی که مثلا زنش هیچ سر نمیتونه میکنه نه قطعی زندگی میکنه نه سرش میته نه نفقش میکنه نه هیچ بعد در این حالت مجبورش کنن اگر که طلاق بگیرن دست میشوه این صحیحه اکراه ناحق مجبورش کردن به حق ظلم قتی که زن تصرف بده سر داد واقع نمیشود لیکن مجبورش کردن به حق به این معنا که ظلم کرد زنش مثلا هیچ سر نمیتون نه زندگی میکنین گفت یعنی معلق در بین عثمان موندش نه زنیش میکنه نه طلاقش میکنه نه نفقش میکنه و باب ایلا ده حال میآید بعد در این حالت قاضی مجبورش میکنه که زن تصرف بعد این صحیح هست و این که این طلاق واقع میشه ولا الغضبان و همچنین طلاق انسانی که غضبالو غضبا شدیدا لا يدري معه ما يقول یعنی غضب سختی که نمیدونه ای دهنش چی میبره ای دهنش چی میبره اینم آدم غضبی سخت کردگی اینم آدمم طلاقش واقع نمیشه خب این بود مسئله خب طلاق غضبان ده تفصیله غضب ده غضب یعنی خلا غضبی شدن عصبی سخت شد گیزلای بد شد این سه حالت داره مختصر ذکر کنیم غضبی که پل عقلش محکم کنه نمیدونه که ای دهنش چی بر وقتی که غضبش عصبی عصبیگیش برف گفتن تو زن سر دیگه نگو من ندادم خب ندونسته که سر داده مثل ایده به اجماع عالم ها طلاق شاخه نمیشه غضبی که عصبی که گیزلگی که پل عقلش محکم کنه زیرا پیامبر صلی الله علیه و در حدیث میگن لا طلاق اغلاقین. طلاق در حالت که عقل محکمه واقع نمیشه خب دیم نوع غضب غضبش کی غضب هست کی مثلا بدایت غضب اول اول غضب کنترل کرده میتونه تحکم کرده میتونه این طلاقش به اجماع عالم ها واقع میشه مثلا اول غضب یعنی یک زلشیده زنش سر داد ولی اولی غضب این که مثلا خچه کنترل کرده میتونیست با وجود طلاق کرد بیشتر بسیاری طلاق ها غضب میشه خانم باشم در عشق و محبت که مثلا در دوستداری روزی خرسندی در کسر نمیتزن شد بنا به خاطر این نوع غز... طلاق واقع میشه در حالت غضب غضبی که انسان میتونه خچه کنترل کنه خب بعد سه نوع غضب است این به اجماع واقع میشه یعنی در اول غضب باشه ابتدا بدایت غضب باشه در حالت این واقع میشه به اجماع خب انا که یه نوع غضب دیگه 50 در 50 هست نه غضب سختی هست که دانش چی برمای نگدونه و نه همچنین عقلش محکم شده است و نه بدایت غضب نه اختلاف این 5 در 5 ایدا یعنی مثلا هم قزله های لیکن عقلش محکم این دانش چیز میبره میدونه دوم اول غضب هم نیست مثلا 20 فیصد غضب کاری نیست انا ده اختلاف است جمهور اکثر علم ها میگن واقع میشه بجز ابن تیمیه و ابن قیم رحم الله ابن تیمیه ابن قیم میگن واقع نمیشه طلاق کسی که پنج در پنج ایدنش با مگی میدونه و فقط هم که گفت است تلفظ کرده خب اختلاف از بین علما ده حتی ابن قیم رساله داره در باب طلاق غضبان خب شک غضبان هم سه نوعه غضب آدم غضبی عصبی سه نوعه عقلش پول محکم شده باشه طلاقش واقع نمیشه به اجماع علم ها باشه چی چه برآمد مثل همین آدم پیان هم همی دوم اولی غضبش هست که خچه کنترل کرده میتونیش تو نکد این خیلی به شک واقع میشه سیم نه کنترل کرده میتونه نه نه یعنی مثلا غضبش یعنی 50 درصد ایده خب مثل همین طلاق کسی که خواب است آدمی در خواب زنش سر داد طلاقش واقع نمیشه و و همچه آدمی که سهوان خطا ایدانش برامد، واقع نمیشه یعنی مثلا گفتنی بود انت طالبه گفت انت طالقه زنش گفتنی بود که طالبه هستی مثلا طالب علم یعنی لیکی گفت انت طالقه مثلا در حالت واقع نمیشه خطا سهو فراموشی در خواب این واقع نمیشه خب اکش طلاق به شوخی میشه یعنی واقع میشه حتما حالی میگیم حدیثا به شوخی شوخی کردم یکی گفتم این واقع میشه طلاق حاضیل یعنی شوخی کننده واقع میشه پیشه پیامبر صلی الله علیه و آله سه کسی سه چیزی است که شوخیش هم جدی هست و جدیش هم شوخیش هم یخیله همش یکی طلاق کردن و شوخی هم بگه سر دادم زن شد مثلا طلاق بشه و اگر رفت و همین اما خلاصه کلام به شوخی هست و هزل هست مهم طلاق واقع می شود طلاق کسی که به شوخی اینوای طلاقش حتما واقع است حتما واقع است خب اکنون میگه مشروعیت طلاق اکنون به چی دلیل طلاق جایز است میگه الاصل فی الزواج استمرار الحیات الزوجیه بین الزوجین اصل در نکاح کردن ازدواج بر دوام بودن حیات زن شوهری از در بین زن شوهر وقد شرع الله أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لاستمراره و ضمان بقائه الله حکمهای بسیاری را قرار داده است امرهای بسیار کرده آدابهای بسیاری را قرار داده است چون که در حق زوجین ذکر کرده بودیم تا اینکه همین زندگی دوام بیاو و باقی ماندش باقی خوب برود مثل الله میگه و عاشروهن بالمعروف مثل ای که مثلا طلاق شدن باید حالتی هست بین خشون باید اصلاح کنن یک دیگر نصیحت کنن یک دیگر صبر کنن و بعد از اینکه این تغری نگرفت و باید ای خانواده ایتا ای خانواده ای ایتا فیرود کنن یعنی مثلا خانه شوهر پدرشه مثلا خانه دختر پدرشه یا کی کلانیشه مثلا جمع کنن الله میگه فبعثو احد حکم من و حکم من اهلیها یا ای خانه حسرین الله میگه یتا ای خانه ای يريد يصلح الله یورید ان يوفق الله بینهما مهم یعنی يعني مثلا حالت های مخصوصی را گذاشتش الله تا اینکه طلاق واقع نشود تا اینکه همین زندگی برباد داده نشه معرف میگه الا ان هذه الاداب قد لا تكون مرعيه من قبل زوجين او احدهما مگر اینکه آداب اخلاق همین آداب های عام در بین زن شوهری رعایه کرده نمیشه از هر دو یکش فیقع التنافر بینهما حتى لا يبقى مجال الاصلاح پس در بین شد بدبینی واقع می شود و اصلاح کردن نمی شود برابر مسئله اصلاح کردن صبر کردن در یکدیگر و نصیحت کردن یکدیگر بسیار هم مهمه فكان لابد من تشريع احكام تؤدي الى حل عقده الزواج على نحو لا تهدر فيه لا تهدر فيه حقوق احد الزوجين پس میگه الله سبحانه و تعالی شریعت احکام را قرار داده است تا اینکه از یکدیگر جدا شوند لیکن حق های یکدیگر از بین برده نشوند ما دامت اسباب التعايش قد باتت معدومه فيما بينهما <clears throat> مادامی که سبب های زندگی کردن با دیگر ناممکن شد در این حالت بعد الله اجازت داده است و طلاق مشروع بالکتاب و سنت و الاجماع پس طلاق جایز است با کتاب و قرآن کریم ده و همچنین سنت پیامبر و با اجماع مسلمان ها و عالم ها اما کتاب ده الله میگه فقط قال تعالی الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصریح باحسان الله میگه طلاق کردنی که با او میتونه شوهر زنش برگردانه دوبار است فامساکم به معروف پس نگهداری زنی به نیکویی با هم دیگر زندگی کردن عادلانه او تصریح به احسان یا جدا شدن با هم هست رها کردن زن به نیکویی خب دوبار که شد معلومش الله اجازه داد طلاق در شریعت هست فقط طلاقی که دارو حق داره زنش برگردانه دوباره سه بار که طلاق کرد همون دیگه حق نداره مگر اینکه یک شوهر نو کنه بعد از وجودش و اختیارش وقال عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الله میگه ای پیامبر وقتی شما زنهاتون از سر میتی طلاق میکنه پس اینها را در عده طلاق کنه فطلقوهن لعدتهن عده یعنی در طهر از حیض نباشه پاک باشه و همچنین در پاکی که همخوابگی کرده نشده باشه خب میره میگن در عده سر دادن زن و من السنه حديث ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما زن خیش را سر دادن در حالی که در حالت حیض بود در عادت ماهانه و قال النبی صلی الله علیه و سلم علی عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر پدرش گفتن اب پدری عبدالله ابن عمر لیراجعها فاذا طهرت فان شاء فليطلقها زنش برگردانه پس وقتی که زنش از حیض قاق شد پس اگر خواهد طلاقش بکنه خب معلوم میشه که در اینجا اجازه داد سر دادن گفت ان شاء فليطلقها معلومه طلاق چی حالت های جایز است وقد اجمع علماء الامه على جواز الطلاق ومشروعيته علماء اجماع دارن كي طلاق جائز است و مشروع هست و از مفسده است لكن گاه خير است گاه خير نشه میتونه مثلا يك زن با هم زن و شوهر با هم ازدواج کردن معنیش نیست که دیگه تمام یعم مثل نصارا در نصارا طلاق نیست یک کسی گرفتی قط یهود والله العالم مهم دینهاش و مذهباش خود گونه گونه لیکن دیگه نه لا فراق الا بالموت جدا نمیشه از یکدیگر مگر به مردن مرگ یکدیگر را طلب بکنن در نزد یهود و نصارا یعنی حل فصل جدایی نیست خب حکمت و مشروعیتی چرا الله سبحانه و تعالی مشروع کرد برای چی چه حکمت داره حکمت یعنی خوبیش یعنی برای چی چی فایده ها داره طلاق مگر شرع الطلاق لان فی حل مشکلات الزوجيه عند الحاجه الی الله مشروع و جایز کرده است طلاق کردن را زیرا طلاق حل است برای مشکله های زن شوهری وقتی که انسان محتاج شد به طلاق ابي خاصه عند عدم الوفاق خاصه وقتی که موافق دیگر نشدن اتفاق واقع نشد اسباب اتفاق سبب ها و راه های متفق شدن و, و با هم جور شدن گرفتن لیکن نشد و بعد در این حالت طلاق جایز است و حلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من اقامه حدود الله و همچنین طلاق در وقت دشمنی که در بین زن شوهر پیدا شد بدبینی که با این بدبینی حدی الله را جاری کرده نمیتونن از حقای دیگر را جاری کرده نمیتونن به شک بدی سخت که دید شو زن شوهرش اطاعت نمیکنه می میشود نوشیزه شده و عکس هم همین شوهری که زنش بدی سخت دید مثلا در حالت نفقه نمیکنه و گناه گناهکار یک دیگر گناهکار میشوند پس همین جدا حل خوبی هست به نام طلاق بلکه به شرطاش بالی طلاق کدام وقت میگیرید طلاق سنی چی میگه طلاق بدعی چی است و استمرار الحیات الزوجیه و بذلك من محاسن دین الاسلامی برام قد طلاق یکی از خوبی های دین اسلام است برای حل همین ناامکان پذیری بین زن شوهر خب مسئله دیوم دو میگه حکم الطلاق و بیاد من یکون مسئله دیوم حکم طلاق و در دست کی می باشد طلاق طلاق در دست کی هست و حکم طلاق چه حکم داره حکم طلاق حکمش چی است یعنی جایز جایز نیست حلال حرام واجب مستحب و در دست کی می باشد طلاق یعنی کی داره حق داره که صار بتا مقد الاصل في الطلاق ان يكون جائزا مباحا عند الضروره والحاجه اليه اصل در طلاق همین است که جایز و مباح وقتی که مرد انسان احتیاج شد به طلاق و در حالت ضرورت كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها مثل مثلا اخلاق زن و زندگی زن معامله زن بد شد و زندگی ساز نشد و یکره من غیر حاجت الیه و مکروه هست وقتی که محتاج نباشه احتیاج نباشد احتیاج به طلاق که نشد پس در حالت مکروه هست لازاله النکاح المجتمل على المصالح المندوب إليها چرا مکروه های زیرا که نکاح خوبی ها داره من اعفاف نفسی خود را پاک کردن شهواتی خود را شکستن و طلب نسلی و غیر ذلك و فرزنددار شدن و نسل دار شدن بود یا آخر که تر میتیه خود را از همین چیز محروم میکنه بنابر مکروه هست و یحرم الطلاق فی بعض الاحیان احوالی و گاه طلاق حرامه كما سياتي بيانه فی الكلام على الطلاق البدعي جایی که میگه که از طلاق هایی که حرام است طلاق بدعی طلاق که بدعت است و حرامه یعنی زن را در حیز طلاق کردن یا در طهری که پاک بودن از حیزی که در همخوابگی کرده است وقد يكون واجبا على الشخص گاهی واجبه که سلبت از زنش زنش جدا شود كما لو علم بفجور زوجته وتبين زیناها مثل که زنش فاجیره هست و زانیه هست زیناکاریش معلوم شد و یا اینکه مثلا با مردها علاقه های بد داره دوستی داره اینو وای لالا یکون دیوثا در حالت دیوثا در حالت واجب است که زنش سر بته زیرا که دیتا این که دیوس نشود دیوس نشود ولی الا تلحق به ولد من غیره تا اینکه بچه کسی دیگر به خودش نپیونده یعنی به گون بچه دار نشه که بگم بچه می در حالی که این نیست به خاطر همین زن معلوم شد که فاجیره هست فاجیره شد نیست زینوکار باشه بعد سرش دادنش واجب است بلکه مجردی با مردهای بیگانه صحبت کنه در این حالت واجب است سر دادنش واجب است سر دادنش ذره از زن در این باب خطا شد این خطایی هست که لا یغفر خطایی است که بخشیده نمیشه که الله ببخشه یک شوهر نباید ببخشه مثلا سبک پای زن از جهت ای که مثلا با مردها صحبت میکنه مثلا با مردها صحبت میکنه در این حالت این واجب سر دادنش ضرور است سر دادنش تا اینکه مرد دیوث نشود خب توبه کنه چی زن توبه نصح کنه اگر توبه هم کنه واجب سر دادنش توبهش در بین خودش بین الله فایده میکنه یا اینکه توبهش در خانه مادرش فایده میکنه اما این زن زنی خوب شده نمیتونه و همچنین این قطعی زندگی جایز نیست اگر توبه نصوح کنه کسی بگیرش توکلش به الله لیکن آیا مردی که بدونه زنش در اینترنت ها با مرد های بیگانه صحبت میکنه و دیگه حالا جایز نیست با این نوع زن زندگی کردن ولی الا تلحق به ولد من غیره و اگر با طریق اول اگر رفت زینوکار باشه زیرا که فرزندی کسی دیگه را فرزند خود حساب میکنه در حالی که فرزندش نیست ولی عیاذ بالله نصاب عافیه و سلامه و كذلك لو كانت الزوجه غیر مستقیمه فی دینها همچنین طلاق دادن واجب است وقتی که زن در باب دینداریش نخوب باشه كما لو كانت تترك الصلاه مثل بنماز ولم يستطع تقويمها ونتونست راستش کنه اصلاحش کنه مساله طلاق ده در غیری یا باب در باب غیری اگر به نماز باشه نصیحتش میکنه تو نماز خون شد اگر هفت روزه نمیگرفته باشه نصیحتش میکنه که روزه بگیره اما مسئله ای که بخشیده نمیشه مسئله ای مثلا عشق ورزش با مردهای بیگانه یا مسئله بی ستری و بی حجابیش است که این بخشیده نمیشه زیرا در این حالت مرد دیوس میره و دیوس جنت نمیره یعنی قطعی اول نکه آخر میره ولیکن تهدید وعید شده است که جنت نره خب معلوم میشه که احکام طلاق گاه پنج حکم شرعی داره مثل نکاح گفته گاه واجب است گاه حرام است گاه مکروه طلاق هم رنگ هم احکام پنجگانه اسلام ده جاری هست یک گاه مرا میشه خلاصه میگم مختصر گاه طلاق حرام است کدام وقت وقتی که انسان احتیاج به طلاق نداشته باشه و طلاق کنه یا به خاطر حقد و کینه نسبت زنش یا برای ضرر رساندن زنش مثلا یا طلاق بدعی در این حالت ها طلاق وقتی که انسان احتیاج اون ضرورت نداره استفاده بری طلاق حرامه گناهگار میشوه مثل این طلاق بدعی که حالا میگیمش که کدام وقت طلاق بدعی میشوه دویم حالتی هست طلاق واجبه عکسش یکم حرامه سر دادن به ضرورت به سبب شرعی حرامه یعنی گناهگار میشوه خیال نکنه که کاری خوب کرده بلکه کاری بدتری نکرده و غیر های دنیویش گناهگار از نزد الله سبحانه و تعالی واجب است واجب وقتی که در بین زن شوهر اتفاق نشد در حالت واجب یک سر بودش یا اینکه مثلا قسم خورد که با این همخوابگی نمیکنم و از چهار ماه زیاد در حالت واجب است علی بابل ایله میگن در آینده میشه یا اینکه مثلا زنش نماز اینه وای واجب است که در حالت سر سرتیه بشه بعد نصیحت کردن بعد صبر کردن بعد فهمانیدن بعد تربیه کردن اگر افتو این نماز خوان نشد یا که مثلا دیگر ترک واجبات که کرد در این حالت نصیحت کرده می شود ای بعد طلاق داده می شود واجب است طلاق کردن گاه مستحبه زنی که بعد ببینه قطع زندگی شوهر شد مثلا نمیخواد قطع می مرز زندگی کنه مستحبه که جدا شود از این سرش بتده مستحبه گاه طلاق مباح است وقتی که مثلا شوهر همی زنه نخواست یعنی دوست نداشت اینو مثلا اگر البته باز میگیم حل داشته باشه پس باید حل کنم. اگر رفت و صبر کنه یا اینکه مثلا به خاطر دیگر هم میگم در زندگی گاه زندگی کردن بازن به خاطر دیگر چیزها می شود گاه زندگی کردن بازن به خاطر دیگر چیزها باز میگه مثلا به حد مهمه یعنی انسان باید خیلی انسانی آدمی خوب باشه به این معنا که حق ها را باید رعایت کنه آدمی باید آدمی کریم باشه نه آدمی لعیمی پسته که هیچ خوبی ها را فکر نکنه نه گاه بازن زندگی میکنی به خاطر پدر مادرش آدمی خوبه گاه بازن زندگی میکنی به خاطر که از این فرزند ها داری گاه بازن زندگی میکنی به خاطر که بعضی هاش محخول تای مثلا باید همین باشه خیلی سگی فعل شبات بینید یه جوش سرش بتی یا اینکه مثلا مثلا دیگه پروای هیچ کس یگام خوبی ها را یگان خاطری بینی ها نکنی باید انسان رقت خاطر بین باشه قریب به زندگی ده در نسبت زندگی خاطر بینی خوبه در دین نیست که مبتدی را دوست بگیری خاطر بینی گفته آدمی خوب گفته نه لیکن متعلق به زندگی بین زن شوهر بین زن شوهر مجامله خودنمایی مثلا یک دیگر مثلا تعریف کردن به ناحق هم جایز است دروغ گفتن بین زن شوهر جایز است به خاطر همین خب یکی گاه طلاق مکروه است مکروه وقتی که امکان داشته باشه که یک دیگر اصلاح شوند خوب شوند با وجود این سرش بتا مکروه کاری زیشته همین طلاق طلاق بده مکروه است که همین کار کنه معلوم شه طلاق گاه واجب است گاه حرام گاه مستحب گاه مکروه است گاه مباح این بود احکام طلاق از جهت سر دادن و از جهت جایز بدنش و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين